Eh, koje je to bilo ime? Pa ime? El Hadi, onaj koji upućuje na pravi put, onaj koji izvodi ljude iz robovanja ljudi u robovanjem gospodaru Tebareke Kevetala ili stvoritelju ljudi, onaj koji izvodi ljude iz tmina na svjetlo, odnosno iz tmina kufra, nevjerstva, širka, mnogoboštva, u ispravno vjerovanje Allaha te bareke ta'ala. E, naveli smo neka od mišljenja učenjaka što su kazali po pitanju e, značenja Allahog subhanahu wa ta'ala imena i zatim smo nakon toga naveli nekoliko plodova spoznaje ili e, koje plodove, odnosno koji proizilaze iz spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala članstvenog imena Al-Hadi. Prvi plod koji smo prošli put kazali je Koji? Hoće ispit? Drugi i treći. Prvi plod da je jedini istinski upućivač isključivo Allah te bareke vetala. niko ne može puti, nikoga na pravi put osim Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom, što znači da Allah žele vala upućuje. Niko drugi ne može, znači uputi. A poslanik alaih salatu wasalam je bio onaj koji je pojašnjava Allahom te bareke wa ta'ala put. Drugi e, plus poznaje Allahom te bareke wa ta'ala imena El Hadi jeste da Allah žele vala želi stvorenjima hajr, želi stvorenjima dobro, želi da ju uputi, želi da pojasni svoje propise vjere, želi da ju pozna sa gospodarom Tebareke Veteala tako što je spuštao knjige. Objavlji, znači spuštao je knjige, slavoposlanika poslanika u tim istim knjigama, svetim knjigama, od Tevrata, Inžila, Zebura, pa i Kur'ana, je upravo e, uputa, uputa i svjetlo, uputa koja pojašnjava na koji način da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, uputa koja pojašnjava koji istinski, koji istinski Bog koji se obožava, uputa u kojoj je sadržan propisi kako i na koji način da se vladamo u našim svakodnevnim životima. Tako da je Allah vala pored knjige što je jasna eh, od strane Allah Subhanahu wa i slao je pjesnike koji su pojašnjavali te iste svete knjige koje su dolaze od Allaha Subhanahu wa ta'ala kao njegov veličanstveni govor. Sve dok ljudi nisu zapostavili uputu, zapostavili uput, zapostavili vjerovjesnike, zapostavili knjige, odali se strastima, obožavanjem drugi pored Allaha Tebare Kevetala, izmijenili iste te knjige koje je Allah Đelevala prije Kur'ana objavio, pa je došlo do potrebe da Allah Đelevala pošalje jednog od vjerovjesnika koji će biti pečat svim vjerovjesnicima. Muhammeda sallallahu sa knjigom koja će biti pečat svih knjiga, knjiga koja je usavršila sve prijašnje knjige. Knjiga u kojoj se nalazi sve ono što je Allah Đelevala htio da se da se nađe od prijašnjih naroda, govora o prijašnjim narodima, pa sve do sudnjega dana, odnosno kako i na koji način će sudnji dan nastupiti i detaljno pojašnjeno od strane poslanika sallahu alihi wasallam. Tako da smo kazali da jedno od Allahovi veličanstvenih lijepih imena El Mubin, koji je jasan i očit, a svoju plemenitu knjigu je opisao također da je mubin, jasna i plemenita knjiga od Allaha subhanahu wa ta'ala. I svoga vjerovjesnika Muhameda sallallahu alihi wasallam također je opisao da je vjerovjesnik koji je mubin, jasan u svom bejanu, pojašnjenju, e, svega onoga što Allah vala traži od stvorenja. Tako da ljudi nakon dolaska poslanika Muhameda alihi sallatu wasallam, jasne knjige Furkan, koja E, razlučuje istinu od neistine, nemaju opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala zašto, zašto neće da vjeruju, zašto neće da prihvate. Jer Allah dželevala i svoje neizmjerne milosti i svoje neizmjerne dobrote prema stvorenjima poslao je poslanika koji je prozvan bio rahme, poslanik milosti, od milosti ovog svevišnjeg Allaha subhanahu wa ta'ala koji je detaljno pojasnio i uistinu trudio se cijeli e, svoj život da ljudima pojasni istinu koja je dolazila od strane Allaha subhanahu, wa ta'ala. Tako da su nosioci ove iste istine, oni koji su naslijedili poslanika alaihissalatu wasalam, od plemeniti ashaba, poslanika sallallahu prije svega četvorice halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije, nakon njih su preuzeli druge halife, drugi ashabi koji su trudili u istinu da dostave nur od Allaha subhanahu wa ta'ala. I oni su bili ti koji su pozivali ka Allahu subhanahu wa ta'ala, nisu pozivali sektama, nisu pozivali grupama, i nego jedinstveno velikom e, cilju, a to je zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer ova vjera je od Allaha i to je vjera koja je Allahova vjera i nije ničija stvar privatna. Tako da svaki onaj koji bude slijedio od učenjaka, velikana, daija i običnog svijeta ovu plemenitu vjeru, treba da je svjestan da je vjera isključivo Allahova, i kada pozivate i kada pojašnjavate, pojašnjavate kako bi ljudi izašli iz tmina džahilijeta na pravi is, e, ispravni put, put svjetla, a to je vjerovanje Allaha te bareke Da ih pozivate ka Allahu subhanahu wa njegovim ženskim prostranstvima, odnosno kako bi se sačuvali džehennemske, džehremske e, vatre koja je pripremljena svakog oholnika, silnika i nađiju, svakog onoga koji okreće glavu i ne želi da prihvati Allaha Tebare Kevetala kao stvoritelja. Ne želi da prihvati Allaha Subhanahu Wa Ta'ala kao gospodara. Ne želi da prihvati Allaha Tebare Kevetala kao onoga koje mora da robuje, koje mora da iskazuje svoju poniznost. Jer Allah u istinu to zaslužuje zbog njegovih E, savršenih osobina i ovih plemenitih i lijepih voličanstvenih imena kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao. Zatim, ono što treba da znamo, a što proizilazi iz Allahovog Tebara Kevetala imena El Hadi, koji upućuje na pravi put, da Allah Đelevala upućuje na pravi put isključivo i svoje neizmjene milosti i svoje neizmjene dobrote, koga on subhanahu wa ta'ala hoće on odabire i on ima pravo da odabere, a ostavlja u zabludi koga on hoće i svoje, i svoje pravednosti. Allah vala u svojim postupcima je pravedan. I ovo je nešto što je možda najznačajnije što proizilazi iz Allahovog subhanahu wa ta'ala imena El Hadi. Jer većina ljudi su nezahvalni, većina ljudi želi da se raspravlja, većina ljudi želi da kaže ako Allah hoće, može da me uputi, i zašto me nije uputio? Pa to vraća na te bare Kevetara u smislu ja sam ovakav, zato što Allah hoće da budem, da budem ovakav. Međutim, Allah Đelešanu, kako kažemo, kada nekoga uputi, uputio ga iz svoje neizmjene milosti i dobrote i što voli da čovjek bude upućen. Međutim, kada nekoga ostavi u zabludi, ostavio ga je u zabludi isključivo iz svoje pravednosti. A Allah subhanahu wa ta'ala nije opisan svojstvom e, da nanosi nepravdu, znači svojstvo koje ne Allahu žele vala ni u kom smislu, ni u kom pogledu dolikuje. E, to je svojstvo stvorenja koje je puno, znači svojstvo manjkavosti. Mi jednim drugima činimo nepravdu. Allah vala je zabranio sam sebi da čini i nanosi nepravdu drugima, pa je zabranio da i mi također nanosimo drugima, drugima nepravdu. Tako ako je neko ostao u zabludi, ostao je prije svega iz Allahove Tebare Kvetala pravičnosti, što je on subhanahu wa ta'ala pravedan. Zatim iz njegove potpune mudrosti koju mi ne znamo, a Allahu pripada pripada vrhunac te mudrosti. Allah Đelešanu kaže Ma jehdi Allahu fa huva muhtadi. Koga Allah uputi, on je upućen. On je upućen. Koga Allah Đelešanu uputi, on je upućen. Što znači da Allahu Đelevala pripada uputa. On ukazuje, on usmjerava, i čini nekoga na pravome putu, a nekoga ostavlja u zabludi. Pa kaže وَمَنْ يُدْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ako ga ostavi u zabludi, to su oni koji će biti upropašeni, koji će izgubiti nadu, koji neće biti od onih koji će se spasti na ahiretu. Vidimo da Allah dželavala ukazuje da njemu pripada pravo, koga će uputi na pravi put i koga će ostaviti u zabludi. I ovo se ne smije shvatiti da Allah Đelešanuhu nekoga kada ostaju u zabludi, to čini iz, e, iz nepravde prema tom insanu, prema tom čovjeku. Mi ne znamo zbog čega je taj čovjek ostao u zabludi. Mi znamo da kada su duše stvorene, kada Allah Vala se obratio dušama u Berzahu, stanju, prije nego što su došle na ovaj svijet, upitao je sve duše, da li sam ja vaš gospodar? Pa su te duše kazale Bela, lestu bi rabbiku, zar ja nisam vaš istinski gospodar, pa su sve duše kazale Bela. Svakako, gospodar, ti si naš gospodar. Međutim, one su došle do iskušenja, do nedaće problema, kada su došle iz tog stanja, iz tog svijeta, u svijet ovog postojanja, gdje mi danas vidimo, znači. Kad se spojile sa tijelima, kada je šetan počeo da došaptava, kada je šetan počeo da odvraća, a sve to opet se vraća na vahu te Tebare Kvetala apsolutnu potpunu mudrost u svim tim postupcima. Posvjedočili su, međutim kada su došli na svijet, kada se pojavili u svijetu gdje ima mnogo kušnje, Allah Đelešanuhu kaže, zar mislite da ćete ući u dženeta, da nećete biti iskušani? I ti kao ahi ili sestro, kada kažeš vjerujem Allaha Đelevala i kada kreneš ovom stazom, Allah Đelešanuhu će te iskušati. Allah će te iskušati. Da li si zaista od onih koji su, e, koji to čvrsto praktikuju, čvrsto se toga drže, kao što je došlo u hadisu poslanika sallahu alihi veselem kada su ashabi požalili na stanje u kojem su, pa je poslanik pojasnio sallahu alihi veselem da oni koji su bili prije njih toliko su iskušavani da su i rezali pilom, pilom, tijelo, napola, a oni nisu ostavili svoju vjeru nisu ostavili svoju vjeru. Što znači da ćemo imati iskušenje, neko manje, neko više, ali kada nije bio sačuvan, onaj koji je najbolji kod Allaha te bareke ve na najvećim deređama kod Allaha subhanahu wa ta'ala poslanik, ali je salam, gdje ga je narod i kamenovao i prozivao svakakvim pogrdnim imenima i nazivima, pa su ga na kraju protjerali, protiv njega su vojsku digli, želili su znači e, cijeli život poslanika sallahu alihi sellem, tražili e, priliku kako će uništiti poslanika sallallahu alihi wasallam. Međutim, Allah je sačuvao poslanika, sačuvao je svoju vjeru, e, sačuvao njegove ashabe koji su nakon poslanika sallallahu alihi wasallam i dalje bili na kušnji i iskušenjima, ali su sve to podnosili radi Allaha dželevala fasbir li hukmi rabbik. Kako Allah kaže i ti budi strpljiv na Allahu in te bareke odredbama e, na onome što Allah određuje zato se od nas traži sabor na ovom putu. Sabor, e, e, svi ćemo mi dolaziti e, te, u te teške situacije na iskušenja, neko u imetku, neko u poroci, neko u vjeru. To je najveće iskušenje u vjeru. Danas nije lako doći i klanjati, danas nije lako postati, danas nije lako se pridržavati vjere, i to traži sabur, to traži da se odrekneš mnogih drugih prohtjeva, uživanja, ovo svjetski radi Allaha te bareke, te bareke vetala. Allah žele te uputio na pravi put i onda nakon toga ti kaže da budeš strpljiv. Da budeš strpljiv na tom putu. Sve što te zadesi da znaš da te je zadesilo što je Allah htio te zadesi. Sve što te je mimo išlo, to te je mimo išlo što je Allah žele vala to odredio te mimo iđe. I nije te moglo nikako zadesiti. Razumijete? I na propisima treba da čovjek sabura, a isto tako treba da sabura i na haramima. Da se nadazove onim stvarima koje Allah Đelevala zabranio. Strasti, prohtjevi, uživanje. Danas svi uživaju onome što je Allah Đelevala zabranio, a ono što je dozvolio vrlo, vrlo malo, znači ljudi uživa u dozvoljenim stvarima. Također, znači i tu treba čovjek da ima sabor, strajnost. I treća stvar, treća vrsta e, sabura jeste da saburaš na Allahovim odredbama. Kada te zadesi nedaća, kada budeš iskušan bolešću, kada ti preseli neko, kada ti preseli dijete, majka, otac, bilo šta, kada te Allah dželevala uzme dio tijela, da saburaš radi Allaha subhanahu wa ta'ala i da znaš da je to Allah dželevala učinio iz svoje apsolutne potpune mudrosti a opet u tome je rahmet prema tebi iskazan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Milost, ako budeš saburao, Allah će te nagraditi, nećeš ni znati kolika je nagrada. Niti neko zna, niti ko poznaje vrijednost sabura. To je nešto posebno, što će Allah vana nagrađivati one koji saburaju radi njega te bareke ve ta'ala. Što znači da kao vijenik podnosiš sve radi Allaha subhanahu wa ta'ala i do onog trenutka kada ćeš ga susresti, a kada susretneš svoga gospodara, obradovat će se svemu tome što te on odnosno što je on subhanahu wa ta'ala propisao da te zadesi. Obradovat će se svakoj tegobi i nedaći koja te je zadesla, koju si prevazišao, saburajući na svemu onome što ti je Allah propisao. A kada ugodaš tu nagradu, zaboravit ćeš te tegobe. Vi znate, čovjek koji je najviše nevolja imao na Dunjalku, najsiromašniji, kada bude doveden i kada bude uveden u dženevska prostranstva i dženevska uživanja, upitan će biti da li si ikad siromaštvo osjetio. Zaboravit će sve subhana, najsiromašniji. Onaj koji najviše nedaće, koji najviše nedaće imao na Dunjalku, zaboravit će sve to prilikom prvog ulaska i dodira sa Samo jedan trenutak, sve će zaboraviti. Drugi koji se naslađivao uživanjima dunjalučkim, sve je imao, ali je bio nepokoran rob Allahu te Kevetala, bit će uveden samo jedan trenutak u džehennem zaboravit će svo uživanje Dunjaluka zbog teškoće i patnje, žestine, svega onoga što će vidjeti i osjeti u samo jednom djeliću trenutka kada uđe u džehennem. Zato čovjek treba da bude svjestan, da zahvalja Allahu subhanahu wa ta'ala na ovoj posebnoj uputi kojom je počastio. A Allahu subhanahu wa kako smo kazali, pripada apsolutno pravo da uputi koga hoće, a da ostaju zabudi koga on subhanahu wa ta'ala hoće. Imam Tahavi rahmetullah Ali u svojoj poslanici kaže, a to je akida ehli suneta, gdje kaže uzvišeni Allah u upući na pravi put onoga koga on hoće. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put onoga koga on hoće. I to moramo da čvrsto vjerujemo. Zatim kaže, svojom milošću ih čuva i zaštićuje, svojom pravednošću pusti u zabludu i ponizi i iskuša koga hoće. Kada osjetiš poniženje ili kada vidiš ljude da su u poniženju, kada su u teškoći, kada su e, iskušani, Allah vana to čini svoje pravednosti. Znači ne čini što želi nekom zlo da ne nese u smislu nepravde, ne, nego isključivo iz svoje pravednosti. Zato imamo kuranski ajte da Allah Đelešanu kaže kada bi Allah Đelešanu kaznio ljude zbog onoga što čine, nikoga ne bi ostalo njaluku. Svi smo zaslužili kaznu da Allah subhanahu wa ta'ala za našu nepokornost, nemarnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom pravu koji on ima kod svojih robova po pitanju obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači koliko kada bi samo mi svjesno stali i priznali naše greške, ne bi nas bilo na mapi što narod kaže, razumijete? Zbog onoga što mi činimo, naše gafleta. Ali Allah žele vala i svoje apsolutne milosti i dobrote i blagosti prema svojim stvorenjima ne požurije sa kažnjavanjem. Ne kažnjava, nego daje šansu pruža šansu da se ljudi pokaju, pa je učinio da teuba koja može samo biti u jednom djeliću sekunde, u jednoj minuti, iskreno izgovor, izgovorena iz srca, tražeći oprost Allaha subhanahu wa ta'ala, istinskim pokajanjem se, vraćajući Allahu subhanahu wa ta'ala da pobriše i izbriše sve ono što je čovjek činio čita svoj život. A nakon toga da ga Allah Đelešanu usmrti. Pogledajte Allahove upute. Kako je ta Allahova subhanahu wa ta'ala uputa E, obuhvaćena njegovom milošću. Sveobuhvatnom milošću. Nema stvari da nije znači, u milosti Laha te bareke, te bareke vetala. Ali Allahova uputa je nešto posebno. Nešto posebno što daruje čovjeku. I kada čovjek postane upućen, kada e, se pokaje, kada se vrati, Allah vala mu sve oprosti, sve oprosti što je činio. Zatim kaže, svi ljudi se nalaze po njegovoj volji. Znači, u životu se vladaš kako Allah te bareke želi i hoće. Između njegove milosti i njegove pravednosti. To je naš život. Kada živiš, sve što radiš, ti si između Allahove te bareke milosti i njegove pravednosti. Ako te uputi, ako nađeš kod sebe da imaš obročinstvo, da radiš da radiš hajrate, znaj da Allah vala el hadi, onaj koji te upućuje, koji te je nadahnuo da to činiš, da to radiš, usmjeravate. Allah, znači od njegovog imena, e, El Hadi jest da usmjerava e, stvorenja prema onome što voli. Tako sve što, što nađeš od dobrote, dobročinstva, plemenitih stvari, u svojim postupcima, u svom svakodnevnom životu, treba da znaš da je od Allaha subhanahu wa ta'ala i da povećaš šukr, zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala što ti želi dobro, što te usvjerava na dobro, jer koga Allah Đelešanu zavoli, uposli ga, znači hajratima, uposli ga e, korisnim stvarima od kojih će imati korist i na dunjalku i na ahiretu. Pa svaki trenutak koji vidiš da ti je u hajru, kaže Alhamdulillah. Zahvali Allahu Đelevala što te je počastio da budeš od upućeni. Ali ako vidiš da se od oni koji imaju stvari, znači e, nisu u skladu Kur'ana i sunneta, znam da su to nedaće i iskušenja, kojima te iskušao gospodar te bare kevetala kako će se ponašati, kako će se vladati. Pokušaj da se vratiš, pokušaj da izađeš iz toga i traži uputu, traži uputu od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu kaže وَقُلِ الْحَقُّ مِ رَبِّكُمْ I reci el haqqu, istina dolazi mi rabbikum, od vašeg gospodara. Znači sva istina koja je došla putem poslanika alaih sallatu wasalam od propisa Kur'ana i Sunneta je došla od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Ako bude htio od vas, ko bude htio od vas, neka povjeruje. Ako hoće od vas, neka uznevjeruje, neka ostavi din, neka ne prihvati, neka negira. Allah Žešanu daje volju nama, prepušta nam volju. Da li ćemo prihvatiti, ali na početku, istina dolazi od našeg gospodara. Ako je istina, moraš je prihvati. Ali ti, kakav u duši, e, šta želiš, ti ćeš odabrati. Da li ćeš odabrati istinu ili ćeš odabrati, odabrati zabudu. Zatim kaže Allah Đelešanu u suri Šura u 52. majetu, odnosno u suri Kasas, Inneke la tehdi men ahbebt. Zaista ti ne upućuješ onoga koga ti u istinu voliš. Vi znate da je poslanik a.s. do zadnjeg trenutka pokušao da uputi, odnosno da bude sebe upute koga? Ebu Taliba. Htio je znači do zadnjeg trenutka da pokuša da iskoristi e, te zadnje trenutke kako bi on prihvatio din, prihvatio Allaha te barek kao gospodara i Muhammeda a.s. kao poslanika. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَا I ovo je glavna stvar. Ti ne upućuješ koga bi ti htio da uputiš, odnosno koga ti voliš. Danas ljudi kažu, ja, znate, želio bi da taj taj bude upućen. To je fino, treba se trudiš, ali ne smiješ nikada da pomisliš da je uputa u tvojoj ruci, nego je uputa kod Allaha žele vala. Jer kaže Allah nastavku, ali Allah upućuje koga on hoće. Ti možda želiš da pomisliš, volio bi da taj taj bude upućen, da se trudiš. Ne, Allah Đelešanu će uputi koga on hoće. A koga hoće, on će te bareke vetala ostaviti u zabodu. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ A on Đelevala najbolje poznaje upućene, najbolje poznaje one koji će krenuti pravim, krenuti pravim putem. Što pogledajte, znači Allah Đelevala je sveznajući. Opisan je e, plemenitim, veličanstvenim imenima El Alim, da poznaje sve, da ima apsolutno znanje onoga što nije bilo, kako će biti, od stvari koje neće biti, znači neće biti, nisu predodređene, kada bi bile predodređene znao bi kako će, kako će biti. I sve je nastalo od njegovog apsolutnog znanja, sve što je predodredio. Tako da on najbolje zna, nakon pozivanja, nakon tvoga truda, nakon dostavljanja kao daje pozivača ka istini, ko će biti upućen, ko neće. Ko će prihvatiti istinu, ko neće. Ti možeš da žudiš da neko prihvati istinu, ali ne smiješ da e, pomisliš ni da vjeruješ da je uputa u tvojoj ruci. Uputa je znači prvenstveno u Allahovoj ruci. Koga Allah vala uputi, on je upućen. Koga ostavi u zabudi, on je ostao u zabudi. Ali s druge strane isto tako ne smiješ da padneš u očaj da kažeš pozivao sam, pozivao sam, pa neće. Ti ne znaš kada će Allah vala neku određenu osobu putiti. I vidimo iz života, naš, iz života naših, i života onih koji su bili prije nas, da su radili mnoga druga djela sa kojima Allah Đelevala nije bio zadovoljan, od kufra i nevjerstva i širka i svega toga, pa Allah Đelešanu izveo takve ljude iz tih tmina na svjetlo istine. I da su nakon toga bili mnogo bolji nego što su, znači, drugi koji su možda pokušali cijeli svoj život da budu zaista upućeni. Zatim Allah Đelešanu ukazuje u Kur'anu na mnogim mjestima da on ne primorava ljude na njihove postupke. Danas većina ljudi se vadi u smislu ako nije na upute, ako nije upućen, ako nije na pravom putu, da je Allah htio bio upućen. Razumijete? Međutim, Allah Đelešanu kaže kada bi on htio da uputi sve ljude, svi ljudi bili upućeni. Što opet nije prepustio tome da natjera ljude da budu upućeni, razumijete? Da ih primora na uputu, nego jednostavno je poslao poslanika sa jasnim dokazima. na podario razum i pamet da možemo da razlučimo istinu od neistine. Šta je dobro, šta je zlo. Pojasnio nam je put zablude, detaljno. Pojasnio šeitana, njegovu opasnost, e, njegov e, kraj, gdje će okončati, ko će biti skupina koja će ga slijediti. Sve je opisano. Tvoje je samo da prihvatiš istinu ili zabludu. <clears throat> Odnosno da kreneš putem istine ili putem zabude. Allah Žešan kaže suri Sežde u 13. ajetu وَلَوْ شِئْنَا لَعْتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا Ali da smo htjeli i da hoćemo svakoj duši, svakoj osobi dali bi uputu, počastili bi ih uputom. Znači da Allah Đelešanu hoće da primora ljude na uputu, svaku osobu mogao uputi, jer je svemoćan, el aziz, el kavi, snažan i moćan da čini šta hoće u, u, svo, u svojoj vlasti. El Malik posjedi apsolutnu, apsolutnu vlast. Sve nas Allah vala, posjeduje. Tako da je jednostavno i lahko Allahu vala, da kaže, odnosno da odredi da svi ljudi budu e, poput najbogobojaznijeg čovjeka. Ali Allah ono, ne, ne čini to, jer to nije sunet i sunen Allaha te Kvetala njegovih propisa, on ima svoju kosmičku univerzalnu volju i ima šerijasku volju. Šerijaskom voljom želi da se budu upućeni, ali kosmičkom ostavlja neke u zabludi, neke, neke na istinu. I mi smo ti koji se trudimo, koji tragamo za istinu, koji prihvatamo, prihvatamo istinu. Tako da osoba koja je upućena i koja je svjesna upute, iz svega ovoga što proizilazi iz Allahovog subhanahu wa ta'ala veličanstvenog imena El Hadi treba da bude zahvalna Allahu dželevala, da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala što je, što je upućen, što je odabran među toliko masa svijeta. Pogledajte samo u našem okruženju ovdje, koliko nas ima vrlo malo kao broj stanovnika, ali smo opet odabrani kao pojedinci da budemo upućeni, da budemo na istini. i to treba da držimo, da čuvamo. Ne smijemo to ispustiti ni propustiti tu šansu koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala pružio. Allah Đelešanu kaže u suri Al-Araf u 43. ajetu وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ Ovo su riječi dženetlija. Kada uđu u dženet, će kazati hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je uputio na ovo na čemu smo. I iz ovog proizilazi šukr na uputi, na Dunjaluku. Jer oni koji su zahvalni na Dunjaluku, zahvaljivači na Ahiretu od onoga što budu vidjeli. Znači da kažeš hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na ome što nam je podario, na što nas je uputio. I mi ne bismo bili upućeni da Allah dželevala nije htio da budemo upućeni. Svo pravo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Uh, uh, uh, sve vrste šukra, zahvalnosti pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. I ne smije se Allah dželevala zapostaviti, ne smije se zaboraviti. Ova blagodat koju nam je podario kao uputu, što nas je uputio, uvijek trebamo biti svjesni da je to iz njegove neizmjene dobrote i milosti. Ahi, ako si upućen krenuo stazom poslanika alaih sallatu ne smiješ da osjetiš da je to teškoća, da je to belaj za tebe, nedaća, uskraćeno mi ovo, uskraćeno mi ono. To je rahmet od Allaha te bareke Rahmet koji ne možeš opisati, koji ne možeš dočarati, koji ne možeš zamisliti. Koji ti je Allah vala dao rahmet kada te uputio na pravi put. Zamislite, ovo malo dana, malo sati, malo godina koje će brzo proći, a nakon toga vječno uživanje. To je nešto što čovjek ne može zamisliti. I zato u dženetu postoje stvari koje oči nisu vidjele, uši nisu čule, niti mašta mogla ikada pomisliti, e, začarati šta je sve u dženetu. Razumijete? Ali je to sve iz njegove neizmjerne milosti prema robovima. One koje će uputi, koji će ići njegovom stazom, sa kojima će biti zadovoljni, pa će na kraju i na tome Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala zahvaljivati. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Safat u 57. ajetu لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ A da nije Allahove neizmjene blagodati prema meni, kaže Allah Đelešanu, ja bi se sada u ovom trenutku mučio, odnosno bio bi od onih koji, će, koji se kažnjavaju. Što znači da uputa koju si osjetio, koju imaš kod sebe, to je isključivo iz Allahove i tala milosti prema tebi. I moraš biti svjestan da nije to tek tako došlo. Došao su u džamiju, ili te ljudi sjeli na ulici, daju ti jedan letak, ti kažeš, evo vidite, ne, to je što je Allah Žešanu htio ti pošalje hajr. Htio ti je poslati vajza, koji će biti dokaz za tebe ili dokaz protiv tebe. Znači ovdje se vraćamo na one koji su upućeni. A oni koji okrenu glavu od toga, bit će im dokaz za sudnjem danu da im istina dolazila, a oni su glavu okretali od istine. Tako da ljudi danas kada prozivaju one koji pozivaju ka Allahu te bareke ve taala koji pojašavaju put Allaha subhanahu wa taala i put poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu ni svjesni k, kakve opasne e, postupke čini odnosno djela koliku će odgovornost imati sutra na sudnjem danu što uskraćuju pozivanje ka Allahu subhanahu wa taala odnosno što opisuju takve svakakvim pogrednim imenima i nazivima nisu ni svjesni da su to ljudi koji pozivaju ka Allahove subhanahu ta'ala neizmjenoj milosti, koji pozivaju vječnoj kući džennet, dženneta, koji ukazuju na propast koja očekuje svakoga onoga koji glavu otkreni. Razumijete? Pa da su samo svjesni, toliko bi ih uzdizali da ni kraljevi, ni emiri, ni poglavari, niko ne bi mogao biti znači blizu, blizu takvi. I zato kaže Allah Đelešanu, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا Ima li ko da ljepše govori od koga? od onoga koji poziva ka Allahu. Nema ni kralja, ni emira, ni sultana, ni prijesednika. Nema, ne postoji neko ko može ljepše pričati i, i ljepšim govorom se ljudima obraćati od onoga koji poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala da budu na uputi, da se vrate Allahu dželevala i koji ima dokaze u svojoj ruci kada poziva, kada pojašnjava da su to burhan, da je to basira, jasan put kojem poziva, a to je put Allaha te bareke ve i put njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da su svjesni ko su ti koji pozivaju, oni bi poseban ram njima. Znači, po, na poseban način bi ih gotivili, posebne im pozicije davali, jer su to ljudi koji ne žele niti dunjaluk, niti dunjaluk, E, da vladaju dunjalukom, već ljudi koji žele da ljudima daju svjetlo koje je znači, došlo do Allaha Tebare Kevetala, ali je nedostupno ljudima. Pa se probijaju na mnogi načine e, pokušavajući da dostave to svjetlo kako bi ljudi vratili se Allahu Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. A svjesni nagrade koja očekuje svakoga onoga koji uputi nekoga, odnosno koga Allah žele uputi njegovim sebebom, da ima nagradu svih njegovih dijela. Sve što bude taj činio, od dobročinstva, hajrata i nakon njegove smrti njemu će to dorasti. Ta osoba kada prenese to znanje i uputu nekog drugog, Allah želevala njegovim sebom uputu nekog drugog, opet se vraća njemu. Zato smo mi ti koji nikada neće moći dostići stepen ashaba poslanika sallahu alihi wasallam, jer svo dobročinstvo, sva dobra djela koja danas su prisutna u svijetu, vraćaju se ashabima poslanika sallahu alihi veseleme, a ono od ashaba se vraća poslaniku alihi salatu veselam, tako da vidite kako je poslanik alihi salatu veselam uzdignut na posebno mjesto i da je najodabraniji svi vjerovjesnici su bili slati grupama, selima, mjestima i bilo oni koji su se odazvali, ali to su male skupine. A pogledajte Mohamed Ali Islatu Veselam, koliki je broj čovječanstva od njegovog slanja početka kao poslanika, poslanstva, do kjameskog dana koliko će se odazvati i koliko će to otići e, poslaniku sallallahu alihi wasallam na vagi, na vagi dobri, dobrih dijela. Zatim kazali smo da Allah dželevala kada nekoga ostavi u zabludi, ostavio ga je isključivo iz svoje potpune, potpune pravednosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Fusilet u 46. ajetu Men amile salihan feli nefsi Ko bude uradio bilo kakvo dobro djelo, učinio ga je za sebe. Neće to djelo koristiti ni tebi, znači drugom, trećem licu, nego isključivo koristi samo tebi. I radiš ga radi sebe. Što će tebi biti spas i na dunjaluku i na ahiretu. Zatim kaže Allah Đelešanuhu وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا A onaj koji bude radio ružno djelo, djelo sa kojim Allah Đelevala nije zadovoljan, to će biti protiv njega. To će biti protiv njega. Znači, dobro djelo će biti za tebe, a loše djelo će biti protiv tebe. Šta god da činiš, ako radiš hajrate, bit ćeš svjestan i znaš da ćeš imati veliku korist. Ako radiš grijehe, stvari sa kojima Allah vala nije zadovoljan, to će biti protiv tebe. To će biti sve tvoje, tvoje propasti na dunjalku i na ahiretu. Zatim Allah šan završava Kur'anski ajet pa kaže وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ A Allah vala nikada ne čini nepravdu prema svojim robovima. Što znači, pogledajte, razmislite u početku ajta, ko bude uradio dobro djelo, radi ga e, za sebe, u svoju korist. Ko bude uradio neko loše djelo, uradio ga je protiv sebe. A Allah ne čini nikom nepravdu. Što znači da ti si taj koji činiš dobro i loše, jel? Odabrao si da činiš dobro, dobro ili loše. A Allah ne čini nikome nepravdu. Ne može se Allahu pripisati to što si ti u takvom stanju, pa da se opravdavaš Allahovom odredbom, Allahovim kaderom. A kad trebaš jesti i piti, 24 sata radiš kako bi zaradio, kako imao što pojesti i popiti. Razumijete? A kad treba zaraditi džennet, niješ nijednu minutu ne kažeš, ako Allah hoće upućem, ako neće, ostavit će me na ome i na čemu sam. A Allah, vala se ne opisuje svojstvima e, manjkavosti. Zatim u, u suri Zuhruf u 76. majtu Allah Đelešanu kaže وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ Mi im nepravdu nismo učinili, nek su oni sami sebi nepravdu činili. Pa uz kuranska ajta akide koju moraš imati u svome srcu i one šuhe koje svakodnevno ljudi znači iznose, ukazuju ja sam ovakav što Allah hoće ovo ono, razumijete kako se opravdavaju? Oma nahum, mi im nepravdu nismo učinili. Kada uđu u džehennem, kada vide džehennemske, e, džehennemsku strašnu kaznu koja će im biti znači pripremljena, Allah Đelšanu nije učinio nepravdu prema njima, nego sami su sebi nepravdu učinili onoga trenutka kad su glavu otkrenuli od onoga koji poziva ka Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah u suri Teube u 127. ajetu Summan sarefu Nakon poziva, nakon pojašnjenja, nakon svega on su glavu okrenuli, pošli u stranu, neće da čuju, neće da se Kaže Allah nakon toga Sarefa Allahu Pa je Allah Đelevala skrinuo njihova srca jer je vidio da su glavu okrenuli, neće. Pa je Allah nakon toga njihova srca u zabudu, znači odveo. Zašto? Bi ennehum Kaumun la jefkahun. Jer su oni narod koji neće da razmisli, koji neće da promisli. Narod koji glavu od istine okreće. Pa je Allah Đelšanu njihova srca usmjerio gdje? Prema gafletu, zaboravu, nemaru, e, nasprem Allahu i bareke vetala propisa. Jer su oni prije toga uradili šta? Thumman sarafu glave su okrenuli, očiće sa pravog puta, neće da čuje. Danas koliko ljudima pojašnjavaš, dozivaš i dan i noć, jel, uvijek, svakodino kada si tu, on neće da čuje. I onda to pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala što je u takvom stanju. A sam odbija istinu, neće, neće da je prihvati. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri uh, Saf, svi znate, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ A kada su oni skrenuli, sa pravoga puta, Allah im je njihova srca u stranu skrenuo. Sa istine. Otišli su zabudu, Allahovom voljom, ali kada prema zagu, kada su otišli u stranu, kada su odbili istinu, kada nisu htjeli da istinu prihvate, onda Allah žele vala i činio. Zašto ta na početku kaže i odvodi u zabudu, ostavlja u zabudi koga on hoće. A pogledajte, prema zagu, kada su oni odšli u stranu, Allah Đelešanu je samo učinio da u toj zabudi ostanu. Wallahu la jehdil qawmel fasiqin. Allah Đelevala ne upućuje na pravi put koga? Narod koji sam sebi nepravdu čini, koji čini e, sve vrste grijeha. Fasik, javno čini, imate fisk koji izvodi iz vjere i koji ne izvodi, koji ne izvodi iz vjere. Allah Đelešanu takvima neće ukazati na pravi put. Zatim Allah Žešanu kaže u suri Zumer u trećem ajetu Inna Allahe la jahdi men huve kazibun kafar Allah neće uputiti ili neće ukazati pravi put onome koji je lažac i kafar, onaj koji je nezahvalnik, koji ne zahvaljuje na Allahu i koji je tala blagodatima. Imaš blagodati, ali ti poričeš te blagodati. Kako ih poričeš? يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ Allah što kaže, znaju i poznaju Allahove blagodata, zatim iste te blagodati negiraju. Učenjaci kažu, negiranje blagodati znači e, da si nezahvalan na tim istim blagodatima. To, e pogledajte, Allah što kaže takvima na pravi, put. Zatim u suri Gafiru 28 ajet Allah što kaže, Inna Allahe la jehdi men huve musrifun kazzab. Allah Đelešan također ne ukazuje na pravi put onome ko pretjeruje u svojim postupcima i onome ko laže. Koliko opasno biti lažac ili onaj koji ima, znači u praksi, da laže. I ta laž, kako je rekao poslanik sallallahu alihi vseleme, gdje vodi? Gdje vodi? Gdje je završnica onoga koji laže? Prije svega neće, kaže, prestati da laže dok Allah vala ne upiše od koga? Kao ono pravog lažca koji stalno laže, a svaka laž vodi vodi ka propasti, vodi ka vatri, to je završnica svakog onoga koji laže. Zato vijenik ne smije da laže. Može učiniti, kako je došlo u hadisu oko kojeg ima znači, govora, može učiniti i zinalog i može ukrasti, pogledajte, i zinalog može ukrasti, ali kaže ne smije slagati nikada, kaže poslanik sallahu alihi wasallam. Znači to vijenik nikada ne smije sebi dozvoliti. A danas, subhanallah, smo iskušani sa raznim vrstama laži. Zatim sljedeći post poznaje ovog plemenitog veličanstvenog imena jeste da je najveća Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema čovjeku, prema stvorenju, prema robu uputa. Da ga uputi na pravi put. To je najveća blagodat. I zato trebamo Allahu dželevala na njoj zahvaljivati. I stalno tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća uputu, da nas učvrsti na pravom putu, da budemo odupućeni. Poslanik Ali sallatu u mnogim predajama, u mnogim predajama, poslanik Ali sallatu koji je poslan kao onaj koji upućuje ljude na pravi put, u smislu koji e, pojašava pravi put, koji pojašava pravi put, šta je istina, šta je zabluda, e, je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala često u svojim dovama, da ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put. Odajše radi u, u, kod muslima, u zbirci znači, e, hadisa kod muslima stoji da je upitana radi lanha koji je poslanik alaihissalatu wasalam dovu učio kada je odpočinjao svoj noćni namaz. Pa je ona kazna, znači poslanik sallallahu alaihi wasalam u svom noćnom namazu uvijek odpočinjao sa riječima Allahumma rabbe Jabraila wa Mikaila wa Israfil. Gospodaru, moj gospodaru, pa nabraja Džibrila, Mikaila i Israfila. Zatim kaže Fatira samavati val ard stvoritelju nebesa i zemlje. Stvoritelju nebesa i zemlje. Pogledajte, znači, od kako počinješ namaz? Gospodaru moj, pa gospodaru Džibrila, Mikaila, Israfila, gospodaru nebesa i zemlje, svega onoga što je na nebesu i na zemlji. Kad čovjek promisli, razmisli o svemu tome, znači kako će onda njegovo stanje biti kad uđe tek u suru Fatihu, da je uči. Nakon ovoga, nakon ovog uvoda, u razgovoru sa Allahom te bareke vetala. Pa kaže nakon toga, alim el gajbi o poznavao će vidljivog i nevidljivog svijeta. Allahu vala pripisuješ apsolutno znanje, da poznaje vidljivo i nevidljivo, sve tajni. Allah vala jedini, jedini zna. Zatim kaže, ente tahkum bejne ibadike fima kanu fihi jahtelifun. I ti ćeš dati sud, konačni sud, ti presuđuješ kod svojih robova ili između svojih robova u svemu onome oko čega se oni ne slažu. U svim stvarima oko kojih se oni razilaze. Što znači Allah dželavala daje konačni sud. Allah što kada kaže ovo je hak, ovo je batil, pa vidiš jednu grupu na istini, drugu na, na zabludi, ti prihvataš onu istinu grupu koja je na istini, jer Allah dželavala ukazuje i njemu pripada sud da razlučuje koje je na istini, koje je na zabludi. Zatim kaže poslanik sellem nakon toga što Allahu Đelevala pripisuje to apsolutno pravo da on zna, da je on poznavalac svi tajni i vidljivog, nevidljivog svijeta, da on zna ko je na istini, ko, je na zabudi, da je njegov hukm, konačni hukm, njegova presuda, konačna presuda, kaže poslanik sa seleme, ihdini li fihi min Uputi me gospodaru moj na onu istinu koja je zaista prava, prava istina, oko koje se oni razilaze. I danas kada vidite da se neko razilazi, ne znaš, nije nešto jasno. Moli Laha Đelevala, ih dini, gospodaru moj, puti me na istinu, oko koje se oni razilaze, ukaži mi na istinu, pojasni mi istinu, šta je prava istina kako bi je prihvatio i kako bi je slijedio. Bi iznik. I ta istina ne može ti doći tvojom voljom, tvojim tijenjem, nego isključivo Allahovom voljom, njegovom, njegovom odredbom. Ako Allah hoće, podarit će ti istinu. Ako Allah hoće, On će te uputi na istinu, pa će znati šta je, šta je istina, šta je zabluda. Inneke tehdi, zaista si ti taj koji upućuje. Niko drugi ne upućuje pored tebe. Men te šao ila siratin mustaqim. Zaista si ti upućivač. Ti upućuješ na pravi put koga hoćeš. Koga hoćeš. Znači, Allah dželevala je taj koji je lehadi, upućivač i on je taj koji odabire koga će uputi, a koga će ostaviti u zavodi. Pogledajte da je poslanik Ali vasalam učio, tu dovu na svojim noćnim namazima. Zatim mi znamo e, kundova da je na početku, odmah na samom početku poslanik sallallahu alihi vseleme Allahu mehdini fi men hedejt. Gospodaru moj, uputi me sa onima koji su upućeni učini me od onih koji su upućeni. I to je poslanik Salasana na vitru učio. Ova ide znači duža, a na početku prva stvar koju poslanik Salasana traži u dovi na noćnom namazu, odnosno na vitru, gospodaru moj, uputi me napravi put, učini me od upućeni, učini me od onih koji su zaista na pravom, na pravome putu. I to čovjek treba stalno da uči, da tražiš uput od Allaha Đelevala, da budeš upućen. Nekada je čovjek u novotariji, Nekada je čovjek na stramputici, nekada je čovjek u zabudi, a da nije ni svjestan da je u zabudi. A istina i hidajet dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato uvijek tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala i basiru, e, a isto tako i uputu koja jedino isključivo dolazi od njega, da zaista budeš od onih koji su upućeni, koji su na istini, sa kojim je Allah te bareke ta'ala zadovoljan. Zatim od Abdullah ibn Mesuda, također u hadijskoj bilježi ima muslim, stoji da je poslanik Allahu ve vseleme često učio sljedeću dovu. Allahume inni al huda Gospodaru moj, molim te ili tražim od tebe uputu, el huda, da budem upućen, da budem na pravome putu, pogledajte. Od tuka i da budem bogobojazan, da zaista imam bogobojaznost kod sebe. Zatim kaže wal wal i da budem čestit, da budem čestit, pošten, i bogatstvo, bogatstvo ovdje prije svega bogatstvo duše, da si zadovoljan s onim što imaš, da te Allah podari ono što ti je potrebno, razumijete? I to je poslanik sallahu alihi veseleme tražio od Allaha dželevala. El huda, Allahuma inni eseluk el huda, od tuqa, vel afafe, vel gina. Hadis koji je bilježi muslim. To je stvar koju trebamo imati u našim E, našim dijelima, našim domama, nesimo, znači proći, da nam prođe dan, da ne kažemo da Allah žele vala uputu. Ne da misliš da si ti upućen, da si na uputi. Traži da Allah subhanahu wa ta'ala, možda nisi, možda ti nešto fali, možda ti nešto nedostaje. Traži da Allah žele vala, on je upućivač, on ukazuje na pravi put, on usvjerava robove na pravi put, on je taj koji nadahne čovjeka da krene stazom, on je taj koji nadahne čovjeka da ode na sjelo u kojem se Allah žele vala veliča, u kojem se pojašnja njegova vjera, vjera onako kako on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. nas mnoštvo ljudi ide, posjećuje i mjesta i, i zikrove, rašte stvari, misli da je od upute, misli da je od hajra u stvari, u suštini to nije, znači od stvari sa kojima Allah dželevala zadovoljan. Zato se uputa traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, a on te vodi, Allah dželevala te voli, vodi. Zato El Hadi, onaj koji vodi ka pravome puta. El Hadi može biti vodič, vodič kroz, kroz, tvoj, život. <clears throat> Zatim sljedeći plod jeste da učenjaci kažu kada čovjek spozna i kada zna da je uputa jedna od najvećih Allaho bareke od blagodati prema čovjeku, treba da e, se trudi, da nastoji da ta uputa ostane, ta blagodat, znači da ne nestane od njega, da ne ode, da je Allah ne ostrani, da je ne uzme, da doviše Allahu subhanahu wa ta'ala da ta blagodat traje. Jer vi ste svjesni danas da imaš mnogo blagodati koje posjedi sutra ih i nemaš. Danas ima sutra nemaš. Tako i ova blagodat koja ti je data, znači nije ti to garant da ćeš do dana biti takav. Ako si sad upućen, nego da tražiš od Allaha dželevala uvijek, stalno, da te učvrsti, da ti tu blagodat ostavi do onog trenutka kada je duša bude napustila tijelo. A on subhanahu wa ta'ala da u tom trenutku bude zadovoljan tobom, kada budeš napuštao dunjalu i vraćao se uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I to dokazuje kuranski majetom gdje Allah kaže Rabbena la tuzik ba'da idh Gospodaru, nemoj dozvoliti da naša srca skrenu nakon upute. To je dova koju mi trebamo da učimo. Gospodaru, nemoj dozvoliti da naša srca skrenu nakon što su upućena, nakon što su osjetila uputu i zaista pravi put sa kojim si ti subhanahu wa ta'ala zadovoljan. وَهَبْ lana i podari nam od tebe milost, svoju milost, neizmjernu milost. Zašto? Jer na kraju se opisuje Allah tebareke ve ta'ala jer si uistinu ti onaj koji mnogo daruješ od Allaha subhanahu wa ta'ala koji se opisao tim e, prelijepim, veličanstvenim imenom, od njega tražiš da tvoje srce koje je osjetilo uputu i koje je krenulo e, putem istine, da ga učvrsti, da bude stabilno, da bude snažno, da bude jako, da izdrži sve ono na što će naići, a da uputa ostane, da ostane u tom srcu. Jer su svjedoci da uputa danas je čovjek ima, sutra i nema, koji ostale blagodati. Danas su momci krenuli putem istine, sutra ih nema. Jučer su bili na istini, danas ih i nema. Sutra će doći nove generacije, krenut će istinom, pa će opet otići. To je sunnet. Danas ih ima, sutra ih nema. I niko za nas ne garantije. Niko za nas ne garantije da nas sutra neće biti na istini. Zato molim Allaha da nas učesti, da naše korake stabilnim učini, e, da budemo po ostanju vjere Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok ne napustimo ovaj dunjalik. Od Enesa radi Allahom se prenosi da je E, kazao da je poslanik alaih sallatu mnogo učio, mnogo učio s riječu dovom. Ja mu kalibel kulub, kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš srca, okreni moje srce ka tvojoj vjeri. Ili učini moje srce da bude postojano u tvojoj vjeri. Učvrsti moje srce da bude čvrstvo, čvrsto na tvome putu, u tvojoj vjeri. Pa kaže da su pitali poslanika sallahu alihi wasallam, o Allaho poslaniće, amen nabik, a džite bihi, mi Allaho poslaniće vjerujemo u sve ono sa čim si ti došao. Vjerujemo u tebe, kao poslanika sallahu alihi hel te hafu alina, pa zar nakon svega toga što smo povjerovali i vjerujemo u sve ono što se, sa čim si došao, što se nas obavijestio, zar se plašiš nakon svega toga za nas? Znači, zar može neko nakon što povjeruje skrenuti sa pravoga puta? Kaže poslanik sa Seleme, naam. Da, uistinu se plašim za vas, zbog čega? Kaže poslanik sa Seleme, innal qulube bejne uspu'ajni min asabi Allah. Zaista su srca, sva srca stvorenja, između dva prsta Allaha te bareke vetara od njegovih prstiju. Okreće i kako on Subhanehu, subhanahu wa ta'ala hoće znači srca su između dva prsta, ovdje je između dva prsta Allaha, u drugom rivajetu između dva prsta milostivog, e, drugo ime, znači Rahmana, e, okreće i kako on hoće. U drugom rivajetu došlo, koga hoće učvrsti da bude na pravom putu, da ustraje, a koga hoće je zakon. Skrene sa pravoga puta. To srce skrene. Što znači da postoji mogućnost da čovjek danas je upućen, a sutra da bude u zabudu. Ili obrnuto, da danas je u zabudu, sutra da bude upućen. Jer kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, čovjek će raditi tijela stavnika dženeta dok ne dođe jedan lakat do dženeta. Zatim će ga preteći knjiga stavnika džehenema, pa će raditi djela stavnika džehenema, pa će biti usmrćen i ući u džehenem. Ili obrnuto. Čovjek će raditi djela stavnika džehenema, pa će doći lakat samo do, do pa će ga preteći knjiga stavnika dženeta, znači dobra djela, uputa od strane Laha dželevala, pa će biti upućen radit dobra djela stavnika dženeta, pa će ući u dženet. Niko nije znači siguran. I zato se čovjek ne uzdiže iznad drugi, nego Allahov ponizni rob do, onog svog malog kijameta. A mali kijamet je njegov, njegova smrt, njegov meut. I zato je muslima najponiznije stvorenje. Samo se ponosi i uziže u onom trenutku kada je to pohvalno, kada je to poželjno, kada je to borba na Allahom te bareke putu, kada ne da svoj ponos, svoju čast, Znači, nemaš biti e, od onih koji su merhametli, da ti neko opali jedan šoma dva pa kažeš izvoli treći mi opali. I imaju, znači, granice, imaju propis u šarijatu kad je šta pohvalno, a kad je šta pokuđeno. I odnosno kad je zabranjeno da budeš ponizan, e, prepušten drugima, e, potlačen, nego moraš biti onaj koji osjeća izzet, ponos u svojoj vjeri da si zaista od onih koji su počašeni od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, ali prema vjernicima posebno si blag, ponizan i to nikada neće e, nikada neće ucati na tvoju na Allahom te koje ve ta'ala putu. Jer poslanik od njih sada me kaže koliko god budeš ponizan prema vjernicima, ponizan prema vjernicima, Allah će ti zbog toga poči tvoj ugled kod vjernika. Sve Znači, zbog svakog trenutka i svake situacije kada se poniziš, a ljudi misle da se ponizio, ti se nisi ponizio, jer se ponizio radi vjernika, što ne želiš vjerniku ranijeti zlo, pa te Allah Đelešanu zbog tog dijela uzdiže. uzdiže. te i kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a isto tako uzdiže tvoj ugled i kod običnih, običnih masa e, vjernika. Zatim kaže Allah Đelevala, u svakodnevnim našim namazima učimo i tražimo da Allaha subhanahu wa ta'ala uputu. I to je naređeno, jer ova sura koju mi učimo svakodnevno našim rekatima, svaki rekat mora se proučiti, a to je sura Fatiha koja je ruk namaza. Ako je ne proučiš, nemaš namaza, tvoj namaz je batil. U njoj stoji kuranski ajit, ihdina sirata mustaqim. Uputi me napravi put. Allah ti je naredio da tražiš uputu, da te uputi napravi put, da si svjestan šta izgovaraš, da si svjestan nakon ovog velikog imena El Hadi, i prodova koji proizilaze iz ovog imena, da te Allah Đelešanu učini od onih sretnijih. Jer Allah je taj koji čini ljude sretnim i koji čini ljude nesretnim. A sretni su oni koji budu upućeni i na Dunjalu, a uživat će u vječnoj kući dženeta. Nesretni su oni koji mimojiđe ova velika e, blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala, pa na kraju se vrate u kuću gdje će biti kaženi, gdje će biti ponižavani, gdje će odgovarati pred Allahom te bareke ve za sve ono što, su činili na Dunjalku. Zatim sljedeća stvar, plod spoznaje Allahov te bareke ve imena El Hadi, jeste, dragi brati i cijena sestro, da čovjek koliko bude upućen, koliko bude imao udjela u, u ovoj uputi, El Huda ili Hidajetu, toliko će biti sretan na Dunjalku. Jer sva sreća i svo zadovoljstvo i svi užici, ono što treba čovjek da osjeti znači žudi na Dunjaluku, je upravo uputi. Koliko budeš upućen, toliko ćeš biti sretan. Koliko budeš e, ostavio tu uputu, zapostavio je po strani, toliko ćeš osjeti nesreću, patnju, iskušenja, tegobu, nedaće, belaje, brigu, teškoću, sve. A samo sa uputom ćeš sve to moći mimo ići, prevazići i biti od onih koji su sretni. Allah Đelešanu kaže suri Bekare, 37. ajetu فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ A onaj koji bude moj uput uslijedio, Allah Žešan obećava, neće imati straha, neće osjetiti strah, niti će tugovati. Neće imati straha, niti će tugovati. to je ono što proizilazi iz upute, koji zaista bude slijedio Kur'an i sunet poslanika sallahu njih vseleme, neće imati strahote, neće imati poteškoća, neće imati brige, poteškoće će biti, ali on neće osjećati. On će uživati u tim poteškoćama, jer zna da Allah kada ga iskušao, želi mu dobro, želi mu hajr, ili da mu oprosti njegove grijehe, ili da mu poveća da ređe. Razumijete, to je sve od strane Allah te hajr za čovjeka, milost za čovjeka. Jer ako nemaš iskušenja, nisi ti nego se treba zapitati, oni koji su mnogo bolji od tebe, poput poslanika ali islatu selam, četvorci halifa i ostali ashaba kakve su sve te gobe i teškoće i će svoj u toku svoga života. I sad ti ako nemaš teškoće, problema, kažeš ja sam subhanallah na istinu, ja sam dobar. Jer Allah me voli, Allah me voli, pogledajte što je radio, ono ga iskušao tim, tim, stvari mene nije, mene je sačuvao. To jesu da Allah subhanahu što te sačuvao, međutim, ako nemaš, nemaš teškoća, čovjek se zapita. Vi znate od Ebu da djelom da se prenosi da kada nisu imali teškoće da bi stavljali kamenčić u cipele da je imalo nažulja. Jer kao Allah žele vala je zaboravio u smislu Allah ne zaboravlja i to je svojstvo manjkavosti, nego u smislu da ih ne iskušava. Da ih ne iskušava. Pa da et imaju iskušenja i te vrste, da nešto ih žulja, nije sve po planu, nije nešto što ono ti očekuješ mijed i mlijeko u toku našeg života. Danas može biti ovako, sutra može biti onako. Posle svake teškoće dolaze olakšice. Allah ti da, ne da ću. Pogledajte malo, ispitate malo kako se ponašati. Možeš biti zahvalan njegov rob. Ili ćeš na prvom onom udaru teškoće ka ja, zašto ja? Halas, posle toga ti dođi kući i govori, e, trebao sam osaburat, sad sam strpio, za ne, to se više ne pika. Pika se na početak, jer sabor je prilikom prvog udarca, kako kaže poslanik, sallallahu alihi To je pokazatelj. Kad te zadesi nedača prilikom prvog udarca, kako se budeš ponašao, tome se možeš nadati kod Allaha te bareke, te bareke vetala. I zadnji put koji ćemo navesti, da uzvišen Allah želevala daj, e, daje, odnosno upućuje svako biće ka onome što on te bareke vetala hoće. Nadahni svako svoje stvorenje prema onome što on subhanahu wa ta'ala hoće. Allah što on kaže u suri Taha u 50. ajetu Qala rabbuna alladhi kulle še'ine thumma i naš gospodar, kaže Musa a.s. je onaj gospodar koji je sve stvorio. I sve ono što je stvorio, pojasnio me kako će, kako će koristiti ili kako će iskoristiti, kako će se obhoditi, kako će nastojati, znači da provede svoj život. Odnosno, Summe Heda nadahnuo ga je prema onim stvarima koje će mu koristiti. Učinjaci ovdje mnogo primjera. Pogledajte novorođenče, kada se pojavi u svijetu postojanje. Automatski zna gdje je mlijeko, odakle će crpiti mlijeko, u smislu kako će dojiti. Ko je djetetu dao to? Koga je uputio? To je Allah Đelevala. Za sve ono što je stvorio, Allah Đelešanuhu je e, nadahnuo to stvorenje prema onome što će mu koristiti. Navode pčelu kao primjer, koja znači poleti, odde, samo Allah zna kud sve leti ali zna svoj put gdje će se vratiti. Gdje će se vratiti, gdje je kuća. Zatim, e, kada imate krdo e, stoke, pogledajte divljač, čim što se, znači, u tom trenutku dok se rodi, automatski skače i odmah prepoznaje svoju majku, iako su svi gotovo isti, jel? I prati je u stopu, prati je u stopu. Sve je to da Allah Vara došao smjer. Tako i nama, u našem životu. Nije nas Allah ostavio upućene, Dao nam je i razum, mogućnost, e, sve ono što će nam koristiti i što nas vodi do stvari od kojih ćemo imati koristi na Dunjalku i na Ahiretu. A jedan od najvećih blagodati je naš razum i uputa da shvatiš i da razumiješ Allaho te bareke Vetala govor koji je veličanstveni govor, govor kojim on subhanahu wa ta'ala govorio, njegov poslanik sallallahu alejhi ve koji je prenio Kur'an koji je zapisan, da ga učiš, iščitavaš, razumiješ i e, da slijediš njegova poslanika sallallahu, sallallahu alihi Ovo su samo neke od blagodati ili plodovi spoznaje Allahovog i tala imena El Hadi, e, odnosno plodovi koji proizilaze iz Allahovog Subhanahu Tala imena El Hadi, a mnogo ih znači ima više od ovoga što smo mi spomenuli, Zbog kratkoće vremena i zbog drugih Allahu te bareke tala imena, mi smo odlučili ovoliko večeras promijeniti, Molim Allah te bareke tala da oprosti meni i vama, da nam podari da se okoristimo stvari koje smo čuli, da ovo bude dokaz za nas na sudnjem danu, a ne protiv nas, kao što će biti u mnogim situacijama, kako kažu učenjaci, ko presuša Kur'an od početka do kraja, on će biti dokaz za njega ili znači protiv, protiv njega sudnjeg dana. Pa onaj koji otklanja teravi namaz uz imama koji od početka prouči Kur'an do kraja, već je, kaže, uspostavljen Allahov hudže, Allahov dokaz protiv čovjeka ili za čovjeka. Razumijete? Tako i naša predavanja, naši govori, što god da pričamo, kako god da se trudimo da nešto prenesemo, ovo će biti dokaz ili za nas ili protiv nas. A mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo bude dokaz za nas, da ono što čujemo od korisnih stvari, da nas Allah što nadahne, da nas uputi, da se okoristimo, da to sprovedemo u našu praksu, u našem životu, od onoga što nije od istine, što je šeitan da nas sačuva takvih vesvesa i takvih stvari, a on je taj koji upućuje na pravi put. Subhanik Allah, hamdika, šadana, ilaha, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu